قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي مؤمنون جنگ کنید به آنان که ایمان نمی آرند به خدا و نه به روز آخرت و حرام نمی شمورند آنچه حرام کرده از خدا و پیامبری او و اختیار نمی کنند دین راست را از اهل کتاب تا آنکه بدهند جزیه را از دست خود خار شدگاند از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خواب غفلت خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خوابی غفلت خیز از خوابی غفلت خیز از خوابی غفلت از خوابی گران خیز از خوابی گران از خوابی سحر خیز از خوابی سحر از خوابی غفلت خیز برخیز و روان شوکی کنون وقتی شتاب است گلبانگی سحر مجده نور شهاب است از خونی رگی قافله ها ملک خزاب است در یاد غمی گم شدگان سینه کباب است باز است در فیض دریا چو گهر خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خواب غفلت خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر az khabi qaflat khis شب رفت و از این دوی سیه و نشان نیست وقتی مرض و تنگی و خوابی گران نیست برخیز که در نعش عدو قوت و جان نیست بیشتر که در راهی هدف راهی زنان نیست در کوه و بیابان نبود خوف و خطر خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خواب غفلت خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خوابی غفلت خیز آهنگ دل مرغ سهر رمزی رهایی اسرار نوید آورنواری خدایی است هر زمزم اش از رخ شب پرده شائیست فریاد و خروشش سخن از شام و سبایی گوید که بخون تر شود با دیده ای تر خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سهر خیز از خواب سهر از خوابی غفلت خیز از خوابی غفلت خز از خوابی غفلت از خوابی گران خز از خوابی گران از خوابی سهر خیز از خوابی سهر. از خوابی غفلت خیز در دست فناده حواسی به سر و پارا با سوزی دل سجده در آمیز دوارا آه زر صدق برونار خدا را یک عشق کند دفع مزرات و بلا را هنگامی افول شب پرواز قمر خیز خیز از خواب غفلت خیز از خواب غفلت از خواب گران خیز از خواب گران از خواب سحر خیز از خواب سحر از خوابی غفلت خیز از خوابی غفلت خیز از خوابی غفلت از خوابی گران خیز از خوابی گران از خوابی سهر خیز از خوابی سهر از خوابی غفلت خیز